أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar sha uku ga watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1416 wanda ya daidai da biyu ga watan march 1996 jiya mun fara karatun littafin talhis na sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله من يدوغور مقدمة a jiya don haka yau za mu faro daga farko saboda mu karanta shi baki ɗaya yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai taqdimun ga gabatarwa shimfiɗa innal nahmadu nahmaduhu wa huwa wa nastaghfiruh lallai godiya ta tabbata ga Allah muna godewa Allah muna neman Allah ya taimake mu muna neman Allah ya mana gafara ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات Amalina, muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da muggan ayyukanmu, mu man fala mudilla la wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya la wanda kuma di ya bata babu wanda zai shiryar da shi wa ashhadu an la wahdahu la sharika ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu ina kuma shaidawa lallai muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wajaba a lura a kiyaye lafuzan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai halatta an ka zo ka ce wa nashhadu alla ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba sai dai ka ce wa ashhadu malamai suka ce saboda wannan shaidar ba za ka iya wakilta kowa a kanta ba sai kai kanka kai kanka kake ba da labarin kanka don haka sai ka ce ashadu Allah ilaha illallahu wa ashadu anna muhammadar rasulullah amma sauran abubuwan waɗancan da suka gabata duk kaga an kawo su da zamirul jam innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wannan zaka iya wakilta kanka da kuma wani mun gane wannan da kyau ko to wannan kenan sannan sai a kiyaye sai ka ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in ka ce wa ashhadu anna muhammadan abdahu wa rasuluhu kwata kwata baka yadda da manzon Allah manzon Allah bane kenan shi yasa annahu wal lughatu haqqu man talab fa khudh min rijali la min al-kutub haka imam suyuti yace da nahawu da larabci wajibi ne ga duk wanda yake son ya koyi addinin musulunci sai ce amma ka je ka zauna gaban malaman da suka san shi su koya maka kakka je ka kinkimi littafi sai ya batar da kai mun gane wannan da kyau ko ma'ana in ka zo ka ce wa ashhadu anna muhammadan muhammadan ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahira fi akhirih wa huwa mubtada abduhu abdu shine khabarul mubtada ko kuma khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dammatun zahira fi akhirih wal ha'u dhamirun ya'udu ila Allah subhanahu wa ta'ala wal wawu wawu ataf ay atafun ala abdihi rasuluhu khabaru inna wa huwa marfu'un ay khabaru thani li inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahira fi akhirih wal ha'u zamirun aidan ya udu ilallahi subhanahu wa ta'ala to in kai haka ya zama kana shaidawa lallai Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne amma in ka ce wa ashhadu anna Muhammadan abdahu wa rasulahu duk mai da su suka zama mansubi ma'ana har yanzu kai baka yadda manzon Allah bawan Allah bane baka yadda manzon Allah kuma manzon Allah bane wacce irin asara rashin nahawu yake sababa mutane kenan shi yasa idan aka yi kuskuren nahawu a cikin kutuba fa sallar juma'a tana ɓaci dan jama'a a san wannan da kyau mas'alar nahawu fa ba karamar mas'ala ba ce don kutuba ga sallar juma'a ta fi ƙarfin farilla sharaɗi ce yadda ka san matsayin alwala ga sallah idan alwala ta ɓaci sallah ta ɓaci idan tsarki ya ɓaci alwala ta ɓaci in alwala ta ɓaci tsarki ya ɓaci idan hutuba ta ɓaci shi kenan wannan sallar ta juma'a ta ɓaci domin hutubar juma'a sharaɗi ce ga sallar juma'a ɗin to don Allah ba wajibi ba ne a je a tura mutane su je su ƙware game da addinin musulunci da lughal arabiya sannan su zo a naɗa su limamai ko mun fahimci wannan jama'a shi yasa dole sai an je an koyi nahau an koyi balaga an koyi sarf an koyi duk waɗannan kawa'idu na logal arabiya in ba haka ba za a daɗe ana shiririta wallahi Allah ya shiryar da mu amma ba'ad ce to bayan haka faqad iqtaraha alayya akhi al-fadil al-ustad Zuhair Shawish صاحب المكتب الإسلامي أن أقوم بتلخيص كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها يتي حقيقة ɗan uwana mai girma malam zuhair ashawish wanda yake mallaka al islami ya nemi da in tsaya in rairaye littafi na wanda yake siffanta sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun daga kabbar harama har zuwa sallama kamar kana ganinta wa ikhtisarihi kuma ya neme ni da in takaita littafin wa taqribi ibaratihi ila ammatin nasi kuma ya nemi da in kusantar da ma'anar wannan littafi ga mafi yawancin mutane dan sifatu salati da kake ganin ta babbar sai manya manyan malamai da suka sha ilimi suka koshi to wannan littafin yayi tsauri ga ammatun nasi ammatul ammawa kenan mutanen cikin gari to shine sai a nemi aka nemi malam albani da ya nemi ya takaita wannan littafi yadda yake kowa zai saukin fahimta gare shi to shine sai ya ce wannan bukatar ita ce ta a Sheikh Zuhairu Shawish kenan wanda yake mallaka al yake mallaka al maktabul islami Sheikh Zuhairu Shawish da ya taso yana karami sarkin kasar su ko kuma mai anguwar garinsu ko dagacin su ko hakimin su dan bid'a ne baya son sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaba da littafan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da almajirin shi Al-Allamah Ibn Al-Qayyim da kuma Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab da na ƴaƴan shi da na jikokin shi duk inda littafin waɗannan mutane da yake wannan sarki ya gani sai ya kama ya kona shi kuma zuhari shawush lokacin ya ce yana secondary school a lokacin sai ya ce shi ka san yara haka sai ya ce in na girma na samu kuɗi irin wannan magana ta yara ya ce in na girma na kuɗi sai na yi maɗaba'ani kuma na rinka buga littattafan ibnu taimiya ma'ana wancan na konawa shi kuma in ya girma ya ce in ya kuɗi sai Allah ya saka wa wannan kalmar tashi albarka ya girma ɗin kuma ya kuɗi ɗin kuma ya cika ainihin abin da ya ɗauka tun yana ƙarami ya ƙabi Allahu amran kana mas'ula to shine yayi wannan maktaba suna da reshe a Dimashq suna da reshe a Beirut su suke bubbuga littattafai ga sunan na musulunci to shine ya fara buga littattafan Albani aka yada su a duniyar musulunci Allah ya saka musu da alkhairi gaba daya to shine sai yake cewa walam ma ra'aytu iqtirahan mubarakan da na ga wannan bukata tashi bukata ce wadda akwai albarka a cikinta wa kana muwafiqan lima ya fi nafsi min zamanin ba'idin kuma wannan bukata tashi ta yi daidai da abin da ke kai da komowa a cikin zuciyata tun zamani mai tsawo wa qala ma sami'tu mislahu min akhin aw sadiqin kuma na dade ina jin shawara irin wannan daga wani dan uwa musulmi ko kuma wani aboki fashajja'ani zalika ala an aktafi alahu qalilan min waqtil muzdaham bi kathirin min al a'mal al ilmiyya yace sai na yanke wa wannan aiki ɗan lokaci kaɗan daga cikin lokuta na waɗanda suke cike da ayyuka na musulunci masu yawa ayyuka waɗanda suke na ilimi fabadartu ila ta haƙiƙi hu? sai ne gaggawa na tabbatar da buƙatar da wannan ɗan uwana wai ne ma hasba faƙati gwargwadon yadda zan iya wa juhudi kuma gwargwadon ƙoƙarina sa'ilan maula subhanahu wa ta'ala an halisa li wajihi. ina mai wannan aiki ina roƙon Allah wanda yake shine majibincin al'amarina ya sanya wannan littafi ya zama na nufi fuskar Allah ne kai tsaye ma'ana na yi wannan aiki ne don zatin Allah kuma ina da nufin tsarkin zuciya wayan fa'a bihi ikhwanil muslimina ina kuma roƙon Allah ya amfanar da ƴan uwana musulmi wallahi Al-azim ya nasiruddin albani wannan littafi naka yana amfanar da mu kuma zai ci gaba da amfanarwa har kiyama ta tashi insha Allah fajazakallahu an sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ahsana ma jaza abdan salihan wa qad awrattu fihi ba'd al-fawaid az-za'ida ala sifa yace na kawo wasu fa'idoji waɗanda na ƙara su akan fa'idojin da ke cikin sifatu salati ita ta asali din tanabbahtu laha waɗanda na faɗaka bayan ne wancan sai na faɗaka ya kamata in yi wasu aliki to da nazo cikin wannan karamar sai na shigar da su wastahsantu dhikraha fi asna'i talqis kuma naga abu ne mai kyau in ambace su a lokacin da nake yin wannan rerewa كما أنيت عناية خاصة بشرح بعض الألفاظ الواردة في بعض الجمل الحديثية أو الأذكار يتي كما يدنا بعد قلا متقى kula matuƙa kula ta musamman wajen sharhin wasu lafuzza waɗanda suka zo a cikin wasu jumloli na hadisi ko kuma a cikin ainihin wasu addu'o'i ma'ana wasu hadisan yakan ɗan ainihin fassara wata kalmar wani zikirin yakan ɗan yi bayani akan wata kalma da ta zo ciki waja'altu lahu anawina ra'isiyya ya ce kuma na sanya wannan littafi ainihin wato babuka waɗanda suke su ne a kowane babi ma'ana kama a ce fuskantar kibla tsayuwa ruku'u sujuda to su ne anawin topic topic ma'ana ƙausuka waɗanda suke su ne muhimmai a cikin wannan matsala ɗin wa ukura kasiratin janibiyya tawdihiyya sannan na sanya kuma wasu anawin ɗin jam'i ne na unwan su kuma ainihin wato masu yawa a gefe don ƙarin bayani misali a ƙarƙashin fuskanta alƙibla sai ce istiqbalul ƙibla shine unwanun ra'isi kenan to a ƙarƙashin shi kuma zai iya kawo wani unwan ɗin a gefe guda shi kuma wanda yake ainihin dan ƙarin bayani ne wa auratu tahtaha masa'ilal kitab bi arqamin mutasalsila yace kuma na kawo ƙarƙashin duk waɗannan unwanai na kawo mas'alolin da ke cikin littafin amma da lambobi ɗaya bayan ɗaya kowace sai ce kai kaza sai ka lamba kai kaza sai ka lamba sai ka lamba sai ce yi kaza sai ka lamba sai ce kai kaza wa sarrahtu bi janibi kulli mas'alatin bi hukmiha min ruknin aw wajibin yace kuma a gefen kowace mas'ala sai in kawo hukuncin ta cewa wannan mas'ala rukuni ne ko wajibi wa ma sakattu an bayani hukmihi fa huwa min sunan duk abin da ka ji na yi shiru ban bayyana hukuncin shi ba to wannan yana daga cikin sunnoni a sallah ma'ana mustahabbi yake nufi da sunna anan wa ba'daha qad yahtamilu al-qawl bil wujub wasu sunnoni din zai iya yiwa ma a hukunta cewa wajibi ne ma'ana ya kai sunna muakkada wal jazmu bi hadha aw dhaka dan haka sai in yi shiru domin yanke hukunci da wancan ko wannan ma'ana wasu sunnonin ka gane shiru to ina ganin kamar zai iya yiwa su zama sunna ko zai iya yiwa su zama wajibi to tun da ina kokonto akan haka sai ya ce yanke hukunci da wancan in ce sunna ɗin ne ko kuma yanke hukunci da wannan in ce wajibi ne yunafit hakikal ilmi wannan yana tunkuɗe ka'ida ta tabbatar da ilimi duk abin da yake kana kokonto to sai kai shiru sai ka bar shi yadda yake ainihin wato kawai a yi shi dai kawai Tun da ya tabbata to a yi shi war rukunu abin da ake nufi da rukuni huwa ma yatimmu bihi shay'un ladhi huwa fihi shine abin da yake abin da yake cikin rukuni ɗin to yana ainihin cika da yin wannan ainihin rukuni ɗin wayal zamu min adami wujudihi butulanu ma huwa rukunin fihi kuma in aka rasa wannan abu da yake rukuni to rashin wannan rukuni zai bata wannan ibadar da take a wannan rukunin yake cikinta kar ruku'i masalan fi salati kamar dai matsayin ruku'i misali a sallah fa huwa rukunin fiha ruku'u a sallah rukuni ne wayal zamu min adamihi butulanuha in aka rasa ruku'u din shikenan sallah ta baci shine abin da ake kira rukuni wa shartu shi kuwa sharadi kan rukuni duk matsayinsu ɗaya kamar rukuni ne illa annahu yakunu kharijan amma huwa shartun fihi sai dai shi yana zama ne a wajen abin da yake sharadi a cikin shi ma'ana in aka ce rukuni abin da yake dole a yi shi a cikin ibada in aka ce sharadi abin da yake dole a yi shi kafin a shiga ibada kal wudu'i masalan fi salah kamar dai hukuncin alwala game da sallah kaga alwala ana yin ta ne kafin ayi sallah din kuma wajibi ce to sai a ce alwala sharaɗi ce haka sukurta al'aura haka fuskanta alƙibla haka tsarki na wuri da makamantansu fala bi bidunihi sallah ba za ta inganta ba in ba tare da alwala ba gashi kuma alwala kaga ba a cikin sallah bane a wajen sallah ne to sai a ce sharadi mun gane wannan ko wal wajibu abin da ake nufi da wajibi kuma huwa ma sabata amru bihi fil kitabi was sunna aw sunna shine abin da ya tabbata shari'a ta yi umarni da a yi shi kuma umarnin ya zo a cikin alkur'ani da sunna wala dalila ala rukuniyatihi aw shartiyatihi babu wani dalili da ya tabbatar da karfin wannan abu ya kai zama rukuni ko kuma sharaɗi? wa yusabu fa'iluhu wanda diye wannan abu za a ba shi lada wa yu'aqabu tarikuhu wanda kuma ya bashi za a ainihin yi mishi ukuba illa li uzurin sai dai inda wani uzuri abin da yake nufi da wajibi anan ya dau istilahi ne na malaman usul waɗanda suke muhaqqiqun abin da yake nufi da wajibi anan shine sunna muakkada da kai ba malike ka sani saboda haka sunna muakkada in ka batta da gangan za a ainihin yi maka ukuba ko a ƙi karɓar ibadar taka ko kuma ainihin wato wani horo bai makamancin haka misali da gangan ka ki karanta ta hiya a sallah sallar ka ta ɓaci amma an ka bari da uzurin kamar wani uzuri na mantuwa kaga sai ka ainihin yi sujuda ba a kabli eh, ko mun fahimci misalin to wannan kenan wa mithluhu ya yace misalin kuma ainihin wajibi shine farilla ma'ana da farilla da wajibi duk abu ɗaya ne to shi duk sanda kaji ya ce farilla ko yace wajibi yana nufin sunna mu'akkada duk sanda kaji ya ce rukuni shine yake nufin farilla wanda kai ba malike ka sani ko an fahimci wannan jama'a duk sanda kaji ya ce sunna to yana nufin abin da kai ka sani a ce mustahabbi din nan shi yasa sai ka fahimci abin da yake nufi da istilahi din wa tafriqu bainahu wa bainal wajibi istilahun hadithun la dalila alaihi yace bambance tsakanin farilla da wajibi wannan wata ka'ida ce wadda kekiro ta akai babu dalili akanta ma'ana da wajibi da farilla duk abu ɗaya ne mun gane ko rukuni da sharaɗi duk abu ɗaya ne sai dai rukuni yana zama cikin ibada sharaɗi yana zama wajen ibada wa sunnatu ita kuma sunna abin da ake nufi to a sunna ba yana nufin ta'arifin sunna a ka'idan malaman hadisi ba ko kuma ta'arifin sunna a ka'idan malaman usulu yana nufin sunna a ka'idar malaman fiqhu mun gane wannan to abin da yake nufi da sunna anan mustahabbi kar ku ruɗe dai ina ƙara maimaitawa sai ce ma wa zaban nabiyu sallallahu alaihi wa sallama min al ibadati da'iman shine abin da annabi ya dimanci yin shi na daga ibadoji au galiban ko kuma mafi yawancin lokaci walam ya amur bihi amra ijabin amma bai yi umarni da yin wannan abu umarni na wajabci ba shine na buga misali a jiya kamar da yace ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin magariba sai ya ce ga wanda ya so da bai ce ga wanda ya so din nan bai shiru kawai umarni su uku to ya zama ainihin wajibi ne a yi wannan ainihin sallah amma da ya ce liman sha'a ga wanda ya so to wannan ya nuna ashe ainihin sunna ce mustahabbiya shi yasa sai mai riwaya ya ce karahiyata an yattakhidha hannasu sunna annabi ya faɗi haka ne liman sha'a saboda yana gudun kada mutane su ɗauke ta sunna ce mai karfi sunna ce mustahabbiya an gane wannan maganar ta mai riwaya ce ko sahabi ko tabi'i ko wani daga cikin riwatu da yace karahiyata an yi yattakhidha an-nasu sunna ba magana annabi ce. in ka hada abin ka san ba yadda in ka abin da ake kira hadisi kasan san matsayin annabi ba yadda za a hada wannan wannan shi ake kira ainihin al-mudabbaj damju marfu'in bi mawqufin ma'ana eh, mai yiwa magana ta sahabi ce ya kawo ta dan ya ƙara fassara wani abu to amma in baka kware da ilimin hadisi ba wata maganar ba ta annabace malaman hadisi saboda sun dan shi yasa in zaka koyi ilimi na musalal hadisi har har balaga wajibi ka iya balaga saboda akwai abubuwan da yake tabbas in ka gansa zaka san cewa wannan ba daga banzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba shi za ga ibnu ibnu taymiya sai a cikin littafin shi min minhajus sunna in ya kawo hadisi zai wa yan shi'a raddi sai ce na rantsi da Allah manzon Allah bai faɗi wannan ba kuma ibnu taymiya tsakanin shi da manzon Allah shekara shida. to amma ya akai ya karantu ne zai iya gane kaza manzon Allah ya faɗi kaza ba manzon Allah ya faɗi ba misali hadisi ya zo cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk bawa in yi bauta wa Allah tsakanin shi da Allah ya kuma yi biyayya tsakanin shi da Allah ga mai gidan shi to yana da lada biyu Abu Hurairah ya wannan hadisi sai kuma ya ci gaba sai ya ce ba dan biyayya uwata ba da na so in zama bawa to idan ka kalli wannan hadisi a zahiri sai ga kamar duk manzon Allah ne ya faɗi amma duk wanda ya san hadisi ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce faufau wallahi tallahi ba manzon Allah ya faɗi ƙarshen ba akalla za ka iya kawo dalilai biyu waɗanda za su tabbatar da ƙarshen hadisin ba annabi ya faɗi ba me yasa saboda ya ce ba dan biyayya uwata ba a san da ya faɗi wannan hadisi uwar shi na da rai ba ta da rai kaga ɗaya kenan na biyu kuma manzan Allah zai burin ya zama bawa a'a to wannan karashin Abu Huraira ne ya faɗi da ya ruwaito hadisin annabi ya ce bawa yana da falal duk ibada da zai samu lada biyu iyakar a magana annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sai ya ce ba dan biyayya uwata ba da na yi burin in zama bawa to abu huraira ne ya faɗi wannan to amma bai bambance ba da ya kawo na annabi din sai ya ci gaba da nashi sharhin sai aka ga ya rude ya zama kamar abu da kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar alwudu'i abinda annabi ya faɗi kenan sai abu huraira sai ya ƙara da cewa faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al wanda zai iya ƙarawa to ya ƙara shi yasa Abu ya in yazo alwala sai wanke har zuwa ainihin hammatar shi ya wanke har zuwa gwiwar shi to amma in ka kalli hadisin a layi daya sai kaga kamar annabi ya faɗi inna ummati yatuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min asar alwudu'i iyaka abin da annabi ya faɗi kenan sai shi Abu huraira sai ya kara da faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al ba magana annabi ce amma ba karanta hadisi ba ka je ka bude a blogul maram sai gane ka ce gashi shikenan ka zo kana karawa kai ma tare da cewa karawa din ba sunna ce ta annabi ba fahimta ce ta abu huraira dan haka malaman shafi'iya ne kadai suka bada fatawa akan cewa za a iya karawa din ibn al-qayyim a cikin littafin shi hadil arwah ila bilad ila afrah littafi ne da baki ɗaya akan aljanna yake magana a cikin wannan littafin nashi sai yayi bayani da cewa tabbas wannan ba kalma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce Don haka ba mustahabbi bane a ƙara gurra din abin da yake shine sai ka tsaya inda annabi sallallahu alaihi ya koyar da alwala kar ka ƙara mai iziya ma haka ya faɗa ko yace wala tustahabbu italatul gurra. ba mustahabi bane a ƙara saboda wannan kalma ba daga annabi ta zo ba sai ka tsaya inda aka shar'anta maka farilla ka wanke a cikin alqur'ani da sauran hadisai shi yasa shi ma Abu Huraira yake ya san wannan ijtihadi ne nashi na kanshi baya yi a cikin jama'a in ya keɓe yana alwalai shi shi kadai sai ya ƙara din in ya yana alwala a cikin jama'a sai ya yadda kowa yake yi me yasa saboda ijtihadin shi ne duk abin da ba shari'a ce kai tsaye daga Allah ko manzon Allah ba baka dora mutane fa akan yi sai wata ran ya yana yana alwalai shi shi kadai sai ya ƙara din haka ya tsawaita ashe wani almajirin shi yana gefe yana baya yana kallon shi sai ce Lahu, wace irin alwala ce sai ce ai ai da na san kana nan da ban yi ba ya ce abin da yasa naji annabi ya ce ne al'umma za su zo a ranar alkiyama suna haske hannayensu da goshinsu da kafafuwansu to ne sai ni na so hasken nawa ya zama da tsawo kaga ijtihadi ne to duk inda ijtihadi yake baka kallafa wa mutane shari'a ce kake kallafa wa mutane bayani cikakke ko ihya sunna ka dauka zaka samu dan fudu yayi cikakken bayani akan haka duk abin da kake dalili daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zaka tsaya ka ce wa mutane jama'a ku yi kaza ku yi kaza kamar yadda ibnu Rajab al-Hanbali ya faɗi yace in ka gano wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama abin da yake wajibi akan ka ka tashi ka bayyana mutane ka kwadaitar da su ku yi aiki da shi gaba daya amma ijtihadin kafa shehu yace sai dai ka shawarci mutane wannan amru irshad jama'a da za a yi kaza ina ganin ba laifi a lallai ne ka ce a ba lallai bane ni haka nake fahimta ko mun fahimta dan a rinka bambance shari'ar da Allah ya kawo wadda manzon Allah ya zo da ita da kuma ijtihadin da malamai ainihin na fiqh da sauransu suke yi Allah ya shiryar da mu hmm. eh. a to ai ijtihadi ne za ka yi sai kai kada eh a'a ai duk wanda ya ɓoye sunna ya santa ya ɓoye mutane ya shiga uku ranar gobe kiyama ya shiga uku sai ya bayyana ta wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata sannan kuma Allah ya ce ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna innal ladhina yaktumuna ma anzala ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna sai ce lazi na tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika tubu Allahu alaihim waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na shirya da bayanin gaskiya a cikin littafin Allah Allah da kanshi ce min ba'adi ma bayyana lin-nasi Allah ya ce mu da kanmu mun bayyana mutane kai aka danƙa shi a hannunka aka yi maka falala amma ka ɓoye sai Allah ya ce waɗannan Allah yana tsine musu albarka ya ce kuma duk masu la'anta su buɗe baki su la'ance su sai ya ce sai dai waɗanda suka tuba mataki na farko kenan dan ka tuba har yanzu da saura wa aslahu suka gyara bannar da suka yi shekaru aru aru duk abin da aka boye din sai a da a bincika a ce lokaci kaza ya kamata mu gaya muku kaza amma ba mu faɗa ba gashi lokaci kaza da muka ce kaza ƙarya muke ba daidai bane ga daidai din mun gane wannan ya fi sauki aiko Tusan wa aslahu sannan wa bayyanu a dawo a bayyana sai Allah ya ce fa ulaika waɗannan a tuba alaihim zan gafarta musu zan karɓi tubansu mun gane ko to saboda haka wajibi ne a bayyana shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine sai yake cewa ai in ba ilimin hadisi kai ba irin waɗannan matsalolin na hadisi ba za ka gane ba to kasashen mu da ya zama babu ilimin hadisi shine yake jana cewa hadisai na ruɗa mutane kamar mathematics ne in baka iya mathematics ba lissafi naka zo aka jirkice maka wata formula a nan a nan a nan a nan sai ka ce kana jin kanka na ciwo baka iya ba amma wanda ya iya fa akwai wahala to ya ake a samu ilimi ne wai tukuna sai manzo Allah ya ce innamal ilmu bitta'allum ilimi sai an koya sai ka je ka koya amma baka koya ba ka ce baka iya ba kuma ka ce dole za ka yi ainihin malanta da wannan ilimin kafa in ya ishe ka ka bauta Allah kai kaɗai ba zai yiwu kai kuma ka bauta wa Allah da shi kuma ka bautar da wani Allah da shi ba mun gane wannan ko idan a ka'ida fa a ka'ida idan fa mutum ba ya taka martaba ta hidi ba wallahi tallahi haramun ne ya zauna yana karantar da mutane addinin musulunci ka je ka karanta littafin usulul fiqh ka gani duk littafin usulul fiqh da ko karshe din nan ga, mas'ala akan at-taqlidu wal ijtihadu wal fatwa waɗannan abubuwa uku ka je ka karanta al-ijtihadu at-taqlidu al-fatwa kaga cewa wai waye ya kamata ya zauna ya karantar waye ya kamata ya zauna ya wa'azi waye ya kamata ya bada fatawa to yaya al'amarin yake ba na zo muku da littafin alqaulul mufid ba fi adillatil ijtihadi wat taqlid na al-imam shaukani duk yayi bayani akan irin wannan to amma yaya aka ce da za ka je ka karanta muktasar ka karanta risala ka karanta askari ka karanta duk waɗannan abubuwa baki ɗaya ka haddace su ka fahimce su ka san su bai halatta ka zo ka zauna kana karantarwa ko kana alƙalanci ba sai in ka san alkitabu wa sunna wa qawaidul ijtihad sannan kuma an samu waɗannan abubuwan su tabbata gare ka to amma yanzu yaya shi yasa ko ga malamai suka yi yawa ai kowane lungu ga malamai nan kowace sifika yanzu tana da malami ko ba haka bane Allah ya shiryar da mu shine sai yace was sunnatu ma ato shine yace was sunnatu ma wazaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alaihi min al ibadati da'iman abin da ake nufi da sunna shine abin da annabi ya dimanci yin wannan abu na ibada da'iman au galiban ko kuma mafi yawancin lokaci walam ya amur bihi amra ijabin <coughs> annabi bai yi umarni da wannan abu umarni na wajabci ba wa yusabu fa'iluhu duk wanda ya aikata wannan abu za a bashi lada wala yu'aqabu tarikuhu wanda ya bar wannan abu ba za a mai ukuba ba wala yu'atabu ba ma za a zarge shi ba duk abin da aka ce mustahabbi ne in wani yayi ba za a zarge shi ba ba za a soke shi ba mun gane ko ko ba za a yi mishi ukuba ba sai yasa gurin ka fahimta a al'amura in kana karatu sai ka fahimci ashe matsalolin suna da sauki to amma yanzu Allah ya kawo mu in kai wajibi ko mustahabbi duk abin da ma dai kai shi kenan sai an soke ka akai yanzu shi yasa in ka fahimta sai ka toshe kunnen ka ka ci gaba da bin shari'a kawai in ba haka ba sai yan bid'a sun yi maka banna kullum sai su fuske hankalinka kullum sai su fuske ka ci gaba da ibadar ka sai ta surutun su har sa gaji sai su bari wa amma alhadith alladhi yadhkuruhu ba'd almuqallidin ma'zuwan ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma hadisin da wasu masu taqalidanci abin da ake nufi da mukallidi fa shine wanda shi duk abin da yaji abin da ake nufi da mukallidi shine shi kawai yana bin wani malami ne idan shi a rufe in qala haqq qala haqq wa in qala batil qala batil in malam yace ayi gaba sai ya gaba in yace tsaya sai ya tsaya ne in yace kaza gaskiya ne sai ce gaskiya ne yace kaza ƙarya ne sai ce ƙarya ne baya bincikar dalili na haka abin da ake nufi da taqalid shine qabul qawlil ghair min ghairi dalilin ka karɓi magana wani ba tare da ya baka dalili ba ka zama muqallidi kenan mun gane wannan da kyau shi yasa duk wanda zai maka magana sai kawo dalili amma babu dalili a'a aqawilu la tu'za ila alimin fala tusawi duraiham haka al ya ce Al'amiru San'ani. Ya ce duk maganar da ba za a danganta ta ga asalin da aka ɗauko ta ba ce wallahi darajar ta ba ta kai kwandala ɗaya ba ba ta da daraja ko misqala zarratin mun gane wannan da kyau ko don haka Allah ya ji kamala wa bakar Mahmudu gumi ya ce yadda za a kashe zalunci ta hanyar sanya mudun awo da tiya a kasuwannin awo haka za a kashe bidiya a cikin addinin musulunci in aka sanya magana da littafi duk malamin da zai yi magana aka ce ya kawo dalili a littafi za ku ga surutu ya rabu ko to amma za ka tashi ka yi magana ka yi magana ka yi magana ka yi magana sai ka ce wassalam sai ka zauna sai a yi tafi mu ma namu ya iya shi kenan ina ka samo magana a'a kenan, sai ka ji kanka ya kumbura tunda ka tara su ka gaya musu sun yi kabbara sun yi tafi mun gane wannan ko kuma wannan magana da malam ya faɗi a aikace yake aiki da ita duk wanda ya kalli shirin tambayoyi akan zakafi da kai da aka yi mishi bana wallahi lazim za ga wannan aikace aka tambaye shi akramaka Allah ya halatta dauki zakafin da kai a kai ta wani gari domin dai zakka ta farilla bai halatta dauke ta daga wani gari a kai ta wani gari ba to tafid da kai fa sai dan yi shiru sai ya ce ina ganin ya halatta a ra'ayina amma fa ban da dalili da littafi ya ce ina ganin ya halatta saboda tunda an ce ya halatta kana wani garin a fitan maka da zakka a wani garin to ya halatta a ɗauki zakafin da kai ta wani garin a kai wani garin ya ce amma fa na ce maka ra'ayina ne babu littafi kada ka tambaya to yanzu wannan ya rage girman shi abin da ake so kenan baka da dalili in za ka yi ijtihadi sai ka ce ban da dalili akan kaza amma kaga shine magana ɗazu amma gashi to wai abin da ya gagara malamai su yi kenan malamai su ce suna koyi da malam Bakar Gumi sai ka samu abin ba haka ba Eh, shugabanni sai suna koyi da sardauna sai ka samu abun ba haka ba to abu ya zama baki kenan ya zama biki giro kenan ƙarya ake ta yi kawai baki da Allah ya kiyaye ce to hadisin da wasu muƙalladai suke faɗi suna danganta shi zuwa ga annabi cewa wai annabi ya ce man taraka sunnati lam tanalhu shafa'ati wanda diya bar sunna ta ce na ba zai shafe ba zai kai gare shi ba yace fala asala lahu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi bai da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam malaman hadisi sanda suke magana din nan su duk magana fa da suke akan ka'ida ake yi hadisi in suka ba'ifi ba'ifi sunan hadisi ne na umumi a cikin ba'ifi akwai shaz akwai munkari akwai mufaridi duk waɗannan menene duk ba'ifai ne akwai mawdu'i dukkan su ainihin ba'ifai ne to la asala lahu shi ma ba'ifi ne amma kowanne da fuskar da yake zuwa duk sanda ka ji malamin hadisi ya ce haza hadisin la asala lahu wannan hadisin bai da asali wai kwata kwata bai da sarƙa ma ma'ana haddasa na haddasa na ma ko makaryata bai da su a baka aka gaje shi kawai in shekara ta yi aka zo babban sallah wannan ya miƙe ya ce ran azumin kuran layyaku ina ka gada sai ya ce ni ma na ji ana faɗi ne a bakin titi kowa haka to ne sai a ce la asali lafu ba da asali kwata kwata ba za ka same shi da isnadi ko da na karya ba in ka ci sun ce maudu'i yana da isnadi amma akwai makaryaci a ciki ko da guda ɗaya in ka ci sun ce munkari nakara tana faruwa ta ɗayan hanya biyu ko ya zama mutum ɗaya ne ya ruwaito wannan hadisi kuma shi wannan mutum ɗaya mai rauni ne kuma ya saɓa wa mutanen kirki sai a ce munkari ko kuma ya zama wannan ainihin hadisi da ya ruwaito shi shi wannan mutum ya zama ya saba wa ainihin wato hadisai waɗanda ainihin suka zo sahihai to sai a ce wannan ma ya ainihin zama munkari ko kuma wata ma'ana makamanci haka yawa ina zuwa ko kuma a ce shaz naka ce shaz shine hadisin da ya zama mutumin kirki ya ruwaito amma ya saba wa mutanen kirki ko kuma waɗanda suka fi shi kirki da nagarta sai a ce wannan ya zama shaz naka ce munkari shine hadisin da ya zama mutumin banza ya ruwaito ya kuma ainihin wato sabawa mutanen kirki mun gane wannan to na biyu shine wanda mun faɗi ba mutumin da baki ɗayan malaman hadisi sun haɗu akan cewa shi ɗin nan mutumin banza ne to ko da bai saba wa wasu mutanen kirki akan wannan riwaya ba ba a karɓa a gare shi ne imamul baiquni yake ishara wa ajma'u li fi fa huwa karad mun gane to sai kuma ga sunan duk waɗannan fannoni ne na da'ifan hadisai to irin waɗannan hadisai la asala lahu akan harshe kawai suke yin yawo ran azumin ku ran layyaku eh, eh, utlubul ilma walau bisin ku nemi ilimi ko da abin sin ne duk waɗannan hadisai ne ba su da asali kwata kwata fa mun gane wannan ko ya aliyu ka samu takalmin karfe ka rinka yawon neman ilimi sai ka goge shi takalmin karfe wai takalmin karfe Wannan zan Allah ne ya cewa Ali wai ya samu takalmi na karfe in ya fara yawo neman ilimi sai ya goge wannan takalmi gaba ɗaya sannan zai dawo gida eh. kwarai da gaske yana karfafa aiki da sunna ne insha Allah kwarai da gaske to shine sai yake cewa wa ma kana kadhalika duk hadisin da ya zama irin haka la asala lahu kenan ko fala yajuzu nisbatuhu ilayhi sallallahu alaihi wa alihi wasallama khashyata taqawul alaihi khashyata taqawul alaihi bai halatta a danganta shi ga annabi ba saboda kada a yi mai ƙarya shine at-taqawul ala haddi qawli subhanahu wa ta'ala walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil at-taqawul shine ka faɗi baka ji ba baka gani ba فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده minan النار hakika annabi ya ce duk wanda ya faɗi magana da ban faɗi ba to ya tattali mazaunin shi a wuta to abin da yasa ya kawo shahidi da wancan hadisi da yace bai inganta ba saboda kar a ɗauka gashi ya ce ita sunna wanda ya ta zai samu lada amma ba za a ba ga wanda ya barta ba ba kuma za a zarge shi ba to dan ka fahimta abin da yake nufi da sunna a nan daban shine abin da malaman fiqh suke nufi abin da wannan hadisi yake nufi da sunna in su suna kafa hujja da shi ne akan irin wannan ma'ana ta sunna to ba su dace ba in kuma suna kafa hujja da shi ne akan umumin sunna to hadisin ya yi daidai da wurin to amma kuma tun da ba annabi ya faɗi ba bai halatta a danganta shi ga annabi ba to su suna kafa hujja da shi ne akan sunna duk baki ɗaya da umumi ɗin da kuma wadda ta zama ainihin khasa ɗin sunna mustahabbiya shine ya ce to bai halatta a kafa hujja da wannan hadisin ba don wannan hadisin inda ya inganta to in aka ce kaza sunna ne mustahabbi in ka bashi to annabi ba zai cece ka ba kenan to al'amarin ku ba haka yake ba wa inna min nafilatil qawl Nasiruddin Al-Albani ya ce kuma yana daga cikin ƙarin bayani da ya kamata in yi abinda da yake nufi da nafila kenan anan ala haddi qawlihi ta'ala wa yaquba nafila da yake Allah madaukakin sarki yake alƙaurantawa annabi annabi ibrahima cewa zan baka ɗa sai kuma ya ce wa yaquba nafila kuma zan ƙara maka da yaqub ƙari ne ma'ana jika shine zai zama nafila anan ƙari yake nufi to kuma dama ma'anan nafila kenan wa inna min nafilatil ya yace kuma yana daga cikin ƙarin bayani da zan yi an azkura in ƙara bayani in ambata anan annani lam altazim fihi تبعا لأصله مذهبا معينا من المذاهب الأربعة المتبعة الأربعة المتبعة يتي كما يدنا لازم تاو كينا أصل وانا لتافي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم cewa ba zan lazimci mazhaba kwaya ɗaya ba daga cikin mazhabobi hudu ɗin nan to shi ma wannan littafin ba zan ainihin kama mazhaba ɗaya a cikin shi ba abin da ya daidai da a sunna kawai shi za mu tabbatar mun gane wannan ku ba wajibi bane ka bi mazhaba ɗaya ba sunna bane ba mustahabbi bane ba ma halal bane hasali ma haramun ne ka kama mazhaba ƙwaya ɗaya kana binta abin da yake daidai shine kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar da ka ga magana ainihin daga wani malami shikenan to ai ga manzon Allah ya ce to sai a ce Allah ya ji kan malam wane amma a saki na manzon Allah kawai a rufe ido mazhaba ake bi wannan dan fodiyo shi wannan bayanin mun taba zuwa muku da littafin shi wanda ya bayani akan haka hidayatu tullabi ila tariqi sawab yace bai halatta mutum ya lazimci mazhaba kwaya ɗaya yace ita zai bi ba abin da ake so ya lazimci gaskiya duk inda ya ga gaskiya ya je ya ɗauko ta duk kuma inda ya samu hadisi to ko da yana cikin tafiya akan mazhabi ya aje mazhabi ya bi hadisi din shine shari'a yana nan a cikin wannan littafi Allah ya shiryar da mu sai ce wa inna ma salaktu fihi maslaka ahli alhadith alladhina yaltazimuna al-akhdha bi kulli ma sabata anhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama min alhadith yace hanyar da zan bi kawai a wannan littafi ita ce hanyar malaman hadisi waɗanda suke lazimta wa kansu su ɗauki duk abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama na hadisi malaman hadisi kenan duk abin da ya zo daga annabi ɗauka ake yi mun gane wannan saboda haka ba daidai ba ne a ce a za a ɗauki kaza ana cikin tafiya ana cikin tafiya ana ga kaza kuma aje a a komai za a ɗauka ne ma'ana ahlus sunna din amma ahlus sunna hadisin da kake so ka ɗauka hadisin da baka so ka watsar a'a ولذلك كان مذهبهم أقوى من zai غيرهم saboda haka mazhaban malaman hadisi ta dukkan sauran malamai waɗanda ba su ba ƙarfi kama shahida bi zalikal munsifuna min kulli mazhabin kamar yadda aka samu malamai masu adalci daga kowace mazhaba suka yi shaida a kan haka duk malaman mazhabobi an samu adilai daga cikin su a malikiya akwai irin su ibnu abdul barri akwai su imam al-qurtubi akwai irin su dan fodiyo daga cikin mutaakhiril mutaakhirina abin da suka tabbatar kenan cewa duk abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama shine abin da za a ɗauka kuma mazhabin malaman hadisi ya fi na kowa ƙarfi saboda su kai tsaye daga annabi suke ɗaukowa mun gane wannan ko to shine yake cewa minhumul allamatu abul hasanatin laknawi al-hanafi ya ce daga cikin manyan malaman hadisin da suka shaida haka akwai babban malami mai suna abul hasanat al-laknawi haka ake karanta wurin ba al-kanawi ba ba kano ba dan ba kano zai tashi ta asubanci ya ce a gashi ma al-kanawi ka san ta asubanci ya makantar da idan ka baka ganin karatu daidai al-laknawi gari ne a cikin indiya laknau laknau to shine dan wannan garin ne wannan malamin shine al-laknawi mutumin laknau al-hanafi ba hanafi al-qa'il wanda yake cewa wa kaifala yaya kuwa za a yi a ce ba mazhaban malaman hadisi tafi kowa ƙarfi ba wa hum warafatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haqqan ga su su ne suka gaji annabi gado na gaskiya wa nawabu shar'ihi sidqan kuma su ne waɗanda suka maye kan shari'ar da annabi ya zo da ita mayewa ta haƙiƙani hasharan Allahu fi zumratihim Allah ya tashe mu cikin tawagan malaman hadisi a ranar alkiyama wa amatana ala hubbihim Allah ya ɗauki ranmu akan son malaman hadisi wa siratihim Allah ya ɗauki ranmu akan tafiyar da malaman hadisi suke a kanta wa rahimallahu al-imam Ahmad ibn Hanbali iz qala yace Allah ya ji kan Imam Ahmad ibn Hanbalin saboda imamu ahmad ya ce ko kuma domin imamu ahmad ya ce ko kuma sa'ad da imamu ahmad ya ce dinun nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal matiyyati lil fata asaru لا ترغبن عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار هكا إمام أحمد يلير واقع يتي دين النبي محمد أخبار حديثي سوني الدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم المطية للفتى آثار madalla da raƙumar da saurayi ya zaɓa ita ce hadisi almaqiya raƙumi kenan shine yake cewa wa yawman ala zaharil kasibi ta'azzarat a imrul qais yace wa yawma aqartu lil azara matiyati faya ajaban min kuri hal mutahammalu fadhalla al azara yartamina bilahmiha wa shahmin kahuddabi dimaskil mufattali ya ce ranar da waya yanka wa 'yan mata raƙuman shi bajinta ya yi musu kasan yadda za ka burge mace sai ta ɓata maka rai raƙuman shi ta yana tafiya a kai kawai wai zai wa 'yan mata bajinta sai ya soke ta ya ce a yi shagali da suka ci suka ƙoshi sauran nama ɗin nan sai suka ɗauka sai suka rinka wasan ƙwallo da shi suna jifa da shi ya ce sai in ga an ɗauki ƙwaurin an jefa shi haka sai in tuna san da nake wa raƙuman na amma 'yan mata gaba ɗaya sun mai da abun ya zama baya da kima sai ne yace almatiyya kenan to shine sai yake cewa ni'mal matiyati madalla da raƙuma lilfata asaru wadda saurayi ya zaɓa ita ce raƙumar hadisi ma'ana madalla da zaɓin da kai ka zaɓi hadisai la targabanna anil hadisi wa alihi kai mai saurare ko mai karatu kar ka kyamaci hadisi kar kuma ka kyamaci yan naga hadisi ka ji wasiyar da imamu ahmad shekaru aru aru yayi amma kuma an dawo ana kyama wai har da ka tashi sai a ce to kuma 'yan na ga hadisin ne sai ka ce eh ku daina jin kunya baki ɗaya an daina dan bid'a ya fito kara bid'a balle kai da kake da garanti daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai ma dan na ga hadisin ne sai ka ce eh sai me masu zagin sahabbai ma suna fitowa suna cewa an zaga ba haka suke cewa ba balle kai da an ce kai mabiyin manzon Allah ne sai sai ka tsaya kana ah, ah, ah, a a dan me kake jin tsoron su atakhafunahum shine gashi yace la targhabanna anil hadisi kar ka kyamaci hadisi wa alihi karatun hadisi din nan sai yace maka farra'ayu lailu shi fara'ayi duhun dare ne wal hadisu naharu hadisi kuma hasken rana ne duk inda za a ce ra'ayi to duhu ne duk inda hadisi yake haske ne wallahi azim da kyau ka gani in kana karatun hadisin ma'aiki sai ka ji zuciyarka tana fari ka gwada ka gani addu'a ce annabi yayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace nabbarallahu ra'an sami'a maqalati au'aha wa addaha kama sami'a fa rubba muballagin aw amin sami'in ma'aiki yace Allah ya ji kan wanda ya ji magana ta ya kiyaye ta ya je ya kai wa wani saƙonta kamar yadda ya ji ta don su da dama wanda za a kai wa labari na wani lokacin sai ma ya fi aiki da abin da ya ji daga gare ni fiye da wanda ya kai mishi ɗin sai da a sheikh abdulmuhsin al-abbad vice chancellor na jami'atul islamiyya na da sai da ya littafi akan wannan hadisin da ma'anar shi da sarƙoƙin shi da duk abin da ya shafi wannan hadisin sai da ya tattauna sha a ilmance a cikin juz'i ɗaya haka duk aka kawo falala ta malaman hadisi to aka ce ka kalli duk mutanen da ke karanta hadisi suna aiki da shi sai ga su ba sa kufurci da kowa ba sa bakin ciki da kowa fuskar su cikin haske da annuri da annashuwa suke rayuwa ka ɗauki Abu Huraira ka gani sahibin Rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Huraira cikin farin ciki da nashadi da jin daɗi yake rayuwa ba sa bakin ciki da kowa su malaman hadisi Abu Huraira aka naɗa shi ya zama gwamna a ƙasar Oman da ya tashi tafiya za a tafi da dawakai da raƙuma ana bushe-bushe ya ce a'a ai mu ba haka muke sha'anin mu ba mu mun iya yadda muke jawo hankalin jama'a sai ya ce a bashi jaki da mangala sai ya ɗora mangala akan jaki sai ya shiga yana shiga sai assalamu alaikum jama'atul na ku kauce ga gwamna na ya shigo akan jaki za ka yi ta tuntsira dariya sai ya mai da mutanen garin sai suka zama kamar abokan shi sai ya ja su a jika Shi kenan sai ya ya mulke su cikin kwanci hankali da nishadi in dare yayi sai su fito sai Abu Huraira sai fito yana wasan ojiyo jiyo da shi da yaran anguwa ka je ka karanta as-sunnatu qabla tadwin haka abin yazo wasan ojiyo jiyo da Abu Huraira sai a je sai a ce yo na bura gwamna na bura gwamna sai a shafa kan gwamna an kama shi malaman hadisi ba sa bakin ciki da kowa sai mai da shugaban jikoki yana wasa amma in gaba mun gane haka siddan in mutum baya karatun hadisi kallo sai kaga haka siddan yana kumbura yana wani tashin haka ba shi ba fulawa ba ba yis aka sa mai ba lafiyar shi lau amma bakin ciki yana kumbura shi haka siddan yana cikin damuwa amma in kana karatun qala Allahu qala rasuluhu wallahi sai ka rinka jin zuciyarka tana haske kuma sai ka gwada ka gani sai ka ji kullum kana ƙara ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko an fahimci wannan to shine sai yake cewa wala rubbama jahilal fata asaral huda yace su da dama saurayi yakan rasa hanyar shiriya wa shamsu bazighatul laha anwaru ita dai rana ga ta ta fito tana da haskanta ita ce hadisi sai ka kama ka bi mun gane wannan da kyau ko dimashq nasir din al ya rubuta wannan littafi a dimashq kasar sham kenan syria damascus 26 safar yace a cikin a ranar 26 ga watan ainihin safar سنة سنة سنة 92 و300 وألف هجرية أتى 92 هجرية هجرة النبي سنة شكرا دبو ɗaya da ɗari uku da casa'in da biyu yau shekara ashirin da hudu da wata takwas da kwana goma sha bakwai kenan da gama rubuta wannan mun gane ko sai ce muhammad nasiruddin al-albani ala ragami an fil haqidin lokacin da ya rubuta wannan yana da shekara hamsin da tara a duniya to wannan ita ce shimfiɗar da yawan littafin sai ce istiqbalul ka'aba fuskantar ka'aba ai Allah madaukakin sarki ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamina fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahima ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين Allah ya ce gida na farko da aka fara ginawa a bayan ƙasa don abauta wa Allah shine wannan gida wannan ɗaki wannan masallaci da ke garin Bakka to wasu suka ce Bakka shine ƙwaryar garin wasu suka ce Makka ƙwaryar garin shacin inda aka gina Ka'aba ɗin shi ake kira Bakka sai ce wannan wuri akwai albarka akwai daraja akwai ayoyi na Allah daga ciki ma har da makamu Ibrahim duk wanda ya gudu ya tsire shiga wannan gari yana cikin aminci ma'ana duk wanda yake cikin wannan gari to ya zauna cikin aminci kuma duk laifin da mutum ya ya gudu wannan gari in dai ba haddi ya tabo daga cikin hududin lahi ba in ya shiga garin to ya tsira sai a kyale shi sai Allah ya ce kuma Allah ya wajabta mutane su ziyarci wannan ɗaki haka ya ce walillahi alan nasi duk wanda ya san balaga da ainihin ijazul qur'ani ya kalli wannan ya san wajibi ne musulmi ya je aikin hajji ya ce walin nasi walillahi alan nasi hijjul baiti dan ka fahimci misalin gashi can cikin alqur'ani ya ce walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'rufi ka dai san lallai tabbas matarka kana da haƙƙi akan ta ko to haka kai ma sai aka ce ita ma tana da haƙƙi irin wannan a kanka to kamar yadda kaga wannan ɗin nan to al'amarin ma ya wuce wannan Allah yana da haƙƙi a kan mu a kan mu je mu ziyarci ɗakin shi sai ce wa man kafara wanda ya butulce wa Allah ya wa Allah ta'addanci ya ƙi zuwa ziyarar ɗakin Allah fa inna Allah ganiyun anil alamin Allah ya wadatu baya da buƙatar waɗannan mutanen duniya in sun ki Allah yana da wani ɗaki a sama daidai da baitul eh, ɗakin ka'aba sunan shi baitul ma'amu saboda girman shi sai da Allah ya rantsuwa da shi ya ce wal baitul ma'amu mun gane wannan da kyau kowace sa'a ko kuma kowace sakon kowace wulkitawa akwai mala'iku dubu saba'in za su kewaye wannan ɗaki su ne wa Allah tsawafi in suka wuce har abada har kiyama ta tashi ba za su dawo ba to idan ba a je ba waye ya asara to amma gashin mutane sun tattala kuɗin su za su je shugaban ƙasa ya hana ko shugaban ƙasar Najeriya ya hana aikin Makka yana koyi da aiki irin na su Abu Jahal da irin su Abu Lahabi mun gane wannan don haka sai mai addu'a mu ce Allah ya girgiza mulkin shugaban ƙasar Najeriya kamar yadda Allah ya girgiza mulkin Qurayshawa waɗanda suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ziyarar ɗakin Ka'aba Allah ya ce humul ladina kafaru wasaddukum anil masjidil harami su ne suka kafirce wa Allah sun yi kafirci wa laqad qalu kalimatal kufri sun yi kafirci sannan suka hana ku ziyarar ɗakin Allah wal hadiya ma'akufan an yabluga mahillahu ga hadaya kowa tattala jira ake kawai aje inda za a soke a soke amma sai suka ainihin hana a shiga kowa ya tattala kuɗin aikin makka yana sa rai dubu hamsin ko sittin ko saba'in sai suka zo sai suka ce sai an biya dubu ɗari da dubu saba'in saboda zalunci wai yanzu sun rage shi ne dubu ɗari da ashirin Allah wadaran Allah ya karya gwamnatin Sani Abacha Allah ya wulakanta wannan gwamnati Allah ya kifar da ita kamar yadda ya kifar da gwamnatin Fir'auna mun gane wannan ko addu'ar da musulmi za su ci gaba da yake nan ai ta kai kuka wurin Allah ya Allah madaukakin sarki sarakuna da dagatai da hakimai da masu mulkin Najeriya da sojojinsu da 'yan siyasarsu baki ɗaya sun yi taron dangi bana sun hana aikin hajji Allah ka wulakanta suka rugurguza gwamnatin su kamar yadda suka ainihin ka rugurguza gwamnatocin da suka gabata na zamanin ainihin Qurayshawa abinda baya addu'a kenan to darajar ɗakin Ka'aba kenan wajibi ne dukkanin musulmi yana alfahari da wannan ɗaki din har sai da ya kai aka zo aka ce wai da wanda ya je wannan ɗaki ya taɓa kai ziyara da wanda bai taɓa kaiwa ba waye ya fi kwalama ne na zuwa wannan ya je ya ɗanɗana ya ji ya dawo wannan ko bai taɓa zuwa ba annabi ibrahima da kanshi ya ce waje al'afidatan minan nasi ta hawi ilaihi Allah ka sanya zukatan wasu mutane su rinka karkata zuwa ganin har kafirai suna son su je su ga ɗakin ka'aba wallahi amma ga musulmi sun tattali kuɗi an hana su Allah ya karya wannan gwamnati Allah ya kawo mana gwamnatin da za shari'a da littafin Allah alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya Allah madaukakin sarki wannan abu ba gagararre bane a wurin ka zaka iya shi ka karya gwamnatin da tafi wannan Allah ya shiryar da mu to dangane da fuskanta Ka'aba Allah ya ce wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram duk inda kake ka fuskantar da fuskar ka ta kalli Ka'aba to sai malam yace idza qumta ayyuhal muslimu ila salati ya kai musulmi idan ka miƙe za ka yi sallah fastaqbil al-ka'bata haythu kunta fil fardi wan nafli duk inda kake ka fuskanci ka'aba ko a farilla ko a nafila wa huwa rukunin min arkani salati allati la tasifu salatu illa biha fuskantar ka'aba din nan rukuni ne a sallah daga cikin rukunan da sallah ba ta inganta sai da shi wa yasqutu al-istiqbalu an al-muharibi fi salati al-khawfi wal qitali ash-shadid ya ce amma fuskanta alƙibla ɗin yana faɗuwa kan wanda yake halin yaƙi a cikin sallar tsoro ko kuma ainihin halin da ake tsananin yaƙi ma'ana almuharib in kai wa rakasara almuharib wanda yake yaƙi ma'ana shi ne yake yaƙar wani yana bin wani zai yaƙe shi to wannan ainihin abu ya faɗi a kan shi fuskanta alƙibla ɗin duk yadda ta sauƙaƙa sai sallah ko kuma almuharab wanda ake yaƙa shi ma ɗin ma'ana sallar fuskanta alƙibla ya faɗi akan shi duk inda ya fuskanta wa anil ajizi an haka kuma wanda ba zai samu damar fuskanta alƙibla din ba kal kamar mara lafiya mara lafiya yana kwance ba zai samu damar fuskanta ainihin alƙibla ba to shi kenan sai sallar duk inda ya sauƙaƙa haka kuma mutumin da ya zama yana kwance a gadon asibiti ko makamantan haka sai ya ainihin wato ci gaba da yin sallah yadda ta sauƙaƙa aw man kana fi safina ko kuma wanda yake ainihin cikin jirgin ruwa aw sayyara ko wanda yake cikin mota aw sayyara ko wanda yake jirgin sama idza khashiya khuruj alwaqti in yana jin tsoron fitan lokaci ma'ana ana tafiya a jirgin ruwa ko a cikin mota ko a cikin jirgin sama sai ka ji tsoron cewa idan ka bari sai an sauka lokaci ya fita a lokacin shikenan sai kai alwala a cikin mota ko a cikin jirgin ƙasa ko a jirgin ruwa sai ka ainihin tashi sai kai sallah ba lallai sai ka fuskanci alƙibla ba in alwala bata samu ba kai sallar haka babu alwalar in taimama ta samu kai in taimama bata samu ba kai sallar babu taimama babu alwala idan za ka iya yi a zaune ka in za ka yi a tsaye ka yi in ba za ka iya ba ka yi a zaune kana sit din mota mun gane wannan ko wajen sujuda da ruku'u sai ka rinka yi da nuni kamar yadda za mu ji wa amman kana yusalli nafilatan aw witran haka kuma fuskanta alqibla yana faduwa akan wanda yake sallatan nafila ko kuma sallar witri wa huwa yasiru rakiban dabbatin aw ghairiha yana haya akan dabbar shi ko kuma yana haya akan wani kamar dabba ko mota ko mashin zaka yi sallar nafila ko za yi sallar witri zaka iya ci gaba da sallar ka ba tare da ka fuskanci alƙibla ba ma'ana gidanka yana da nisa daga masallaci ka taho sallah sai ka tsoraci cewa kafin ka iso masallaci an yi sallar raka'atul fajr kai eh, eh, lokaci ya kure kai kuma baka samu damar yin sallar raka'atul fajr ba zaka zo ka samu masallaci ana sallar raka'atul ah, eh, sallar ah, asuba sai ka hawo motarka ko mashin ɗinka ko kekenka da alwalarka kai kabbara harama ka karanta fatiharka da surar ka kai ruku'u da sujuda ka tare da nuni akan kekenka ko motarka kana isowa masallaci ka sallame sai ka shigo sai ai sallata asuba da kai ya halatta kai haka mun gane manzon Allah babu tsanani cikin addinin shi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum fa salawatullahi alayka ya aba fatima wa yustahabbu lahu idza amkana an yastaqbila biha al-qibla inda takbiratul ihram sai dai ana so ga wanda zai sallah akan wata dabba ko mota ko mashin ko keke ko wani abin hawa lokacin da zai kabbara harama ya tsaye da wannan abin hawa ya kalli alƙibla in zai yiwu idan ba zai yi ba kuma ya ci gaba da sallah haka amma an zai yi ana son sai ka tsaye da motar ka ta fuskanci alkibla kamar mu anan gabas kenan sai ka kabbarta sai ka ci gaba da sallah din thumma yattajihu biha haythu kanat wijhatuhu sannan sai kuma mutum ya ci gaba da ainihin sallah yana fuskantar da wannan dabba shi duk inda ya kamata ya fuskanta yana tafiya ba komai sai ka ci gaba da sallah haka wa yajibu ala kulli man kana mushahidan mushahidan lil ka'aba an yastaqbila ainaha amma duk wanda yake ganin ka'aba ma'ana yana cikin makka yana kusa da ka'aba yana ganin ta to dole ne ya fuskanci ita asalin ka'aba din kai tsaye wa amma man kana gaira mushahidin laha amma wanda yake nesa baya ganin ka'aba fa yastaqbilu jihataha sai ya fuskanci jihar ta kawai kamar mu nan Najeriya Ka'aba tana gabas da mu sai mu kalli gabas kamar kasashen da Ka'aba take yamma da su sai su kalli yamma kasashen da Ka'aba take arewa da su sai su kalli arewa kasashen da Ka'aba take ainihin kudu da su sai su kalli kudu mun gane wannan da kyau ko haka wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wannan kenan bayani dangane da hukuncin fuskantar Ka'aba hukumus salati ila ghairi al-Ka'aba khata'an hukuncin sallah ga wanda ainihin wato ya fuskanci wata jiha ba ka'aba ba da kuskure ma'ana sai ka tashi sai kai rafkanuwa madadin ga inda za ka kalla ya zama nan ne inda ka'aba take sai ka tashi sai ka kalli ba nan ba kamar yadda za mu buga misali a nan Najeriya sai ka tashi sallah sai ka kalli yamma ko ka kalli kudu ko ka kalli arewa da kuskure ba da gangan ba hukuncin ka sai malam albani sai ya ce wa in salla ila ghairil qibla li ghaimin aw ghairihi ba'da lijtihadi wa tahri jazat salatuhu idan mai sallah sallah bai kalli alqibla ba saboda jido ko kuma wani abu da ya ruɗa shi ya kasa gane alƙibla ɗin bayan ya yi iya ƙoƙarin shi ya yi iya kintacen ya gano alƙibla sai ya sallar shi haka sai daga baya ya gane cewa ai bai fuskanci alƙibla ba jazat salatu sallar shi ta inganta wala i'adata alaihi babu ramuwa akan shi ko da da sauran lokaci wa idza ja'ahu man yasiqu bihi wa huwa yusalli idan yana cikin sallah yana kallon wani wuri wanda ba alƙibla ba sai wani mutum amintacce ya zo fa akhbarahu bi jihatiha sai bashi labari cewa kai ga fa inda ka'aba take nan fa alaihi an yubadira ila istiqbaliha wajibi ne ya gaggawa ya fuskanci ainihin alqibla din wa salatuhu sahiha sallashi ta inganta mun gane wannan kana cikin sallah kana kallon wani wuri sai aka zo aka ce bawan Allah ai kai kuskure ga inda take nan sai ka daga kai ka kallin da yake nuna ma in ka amince da shi sai ka tsaya sai ka juya din abin da yasa aka ce wanda kake amincewa me yawa wani tababba tababba ne ya zo ya tsaya kawai kusa da kai ya ce ai kai baka kalli gabas din ba kai sakare ne ya kalli nan to ba kowane sakare zai kawo maka magana ka karba ba mun gane wannan da kyau ko sai ka ainihin yi amfani da mutumin da ka amincewa mai hankali alkiyamu sai kuma tsaiwa a sallah wa yajibu alaihi an yusalli qa'iman wajibi ne ga mutum ya sallah a tsaye wa huwa rukunun shi tsaiwa din a sallah rukuni ne ma'ana dole ne illa alal musalli salatal khawfi wal qitali shadid sai dai wanda yake sallah sallah ta tsoro ko kuma ainihin sallah yake a cikin halin yaƙi mai tsanani an sha yin bayani game da sallar tsoro da kuma halin yaƙi mai tsanani fa yajuzu lahu an yusalli rakiban wanda yake cikin yaƙi ko yake halin tsoro ya halatta ya sallah yana haya akan wani abun hawa wal maridul ajizu wal maridul ajizi anil qiyam ko kuma wal maridul ajizu anil qiyam haka kuma ainihin mara lafiya wanda ya gaza ya kasa yin sallah a tsaye fa yusalli jalisan in istata'a idan zai iya sai ya sallah a zaune wa illa fa ala jambin in ba zai iya yin sallah a zaune ba sai ya kwanta barin jikin shi sai ya sallar haka mun gane wannan mara lafiya ba zai iya sallah a tsaye ba sai ya zauna in zai iya in ba zai iya ba sai ya kwanta duk yadda ta sauƙaƙa sai kuma ko ya samu sauƙi ba zai rama ba wannan tayi insha Allah wal mutanaffilu haka kuma wanda yake sallan nafila falahu an yusalliya rakiban ya halatta ya sallah akan abin hawa au qa'idan ko kuma ya yi sallah ainihin wato a zaune in sha'a in ya so Me sallan nafila kana kan abin ka za ka iya sallah in ka so kuma a kasan ɗin ka iya zama wayar ka'u wa yasjudu ima'an bi ra'sihi idan yana sallah kan wani abu ne abin hawa haka to ba zai yi sujuda akan wannan abin hawan ba in ya zo ruku'u da sujuda sai rinka yi da nuni kawai da kanshi wa kadhalika al-maridu haka nan mara lafiya shi ma ainihin wato haka zai in ba zai iya ɗora goshin shi a ƙasa ba sai rinka yin nuni kai ya kawo wani matashi ko wani bulo ko wani tubali ko kuma ya rinka kwafa goshin shi a jikin bango duk kada ya haka wa yaj'ala sujudahu akhfad min ruku'ihi in yazo sujuda shi sai yayi ƙasa yadda yadda ainihin ruku'un shi yake ma'ana in ya dan rukufa haka wajen yin ruku'u don yazo yin sujuda sai ya ainihin nuna alamar sujuda shi sai ya ƙara ƙasa yadda yadda ya ruku'u din wala yajuzu lil musalli jalisan an yaba a shay'an alal ardi marfu'an yasjudu alaihi bai halatta ga wanda yake sallah a zaune ba ya ainihin kawo wani abu mai tudu ya tasa a gaban shi yana sujuda a kan shi wa inna ma yaj'alu sujudahu aqfad min ruku'ihi sai dai ya sanya sujudar shi ta zama ƙasa fiye da ruku'in shi kama zakarna kamar yadda muka ambata idza kana la yastati'u an yubashira al-ardha bi jabhatihi idan ba zai iya sanya ainihin goshin shi kai tsaye ya taba ƙasa ba to haka zai yi ba daidai bane ka kofa goshinka a jikin bango ko ka daga wani dutse kana kofawa ko kuma ka sa fulo ko a in ba za ka iya ba sai ka rinka dafa gwiwoyinka kana yin gwargwadon yadda abin ya sauƙaƙa as-salatu fi safinati wa ta'ira hukuncin sallah a cikin jirgin ruwa da kuma jirgin sama ana yin sallah a cikin jirgin ruwa ana iya yin sallah a cikin jirgin ƙasa ana iya yin sallah a mota ana iya yin sallah a cikin jirgin sama duk yadda hali ya ɗauro maka وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم الدين من ذا الله ينادى سوقي وتجوز صلاة الفريضة في السفينة يا هلت أي صلى فرلا أتكن جرج الروا وكذلك الطائرة حقكم يا هلت أي صلى تفرلا أتكن جرج سما وله أن يصلي فيهما قائدا إذا خشي على نفسه السقوط ya halatta mutum yana cikin jirgin ruwa ko cikin jirgin sama ya yi sallah a zaune in yana jin tsoron in yayi a tsaye in jirgin ya kada haka zai tangal tangal ya faɗi sai zaman shi sai sallah a zaune ya halatta ko da ta farin din waya juzo an ya atami da fi qiyamihi ala amudin Au asan li kibri sinnihi aw ba'si badnihi ya halatta idan mutum ya manyanta saboda ainihin tsufa ko kuma saboda raunin jiki sai ya kafa wata jirka in ya miƙe sallah sai ya rinka jingina a jikinta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yi mun gane wannan ko shine yace waya juzu an ya atami da fi qiyamihi ala amudin ya halatta in yazo tsaiwa ya jingina jikin wata dirka au asan ko kuma da wata sanda li kibri sinnihi saboda girman shekarun shi shekarun shi sun yi yawa au ba'ati badnihi ko kuma raunin jikin shi yana da raunin jiki gashi matashi amma jikin na da rauni to annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya manyanta ya rinka yin haka mun gane sai sa aka kafa dirka inda yake tsayawa da ya kabbara harama sai jingina a jikinta sai ya ci gaba da sallah haka kuma sahabbai sun bi shi sallah ko ai sallah annabi ta yi ko ba ta ba ko ba za a bi shi sallah ba shi ma ba ba ba annabi ba a hatu <laughs> to dan da yake ne ya ce a kada a bi shi sallah kada a bi o o oh, oh, Allah ya kiyaye zahiriyatun afariya kenan wannan dai kuskure ne komai sai ka ci kara abu sallah ka kana nan kana nan wata ran kai ma an kauce su jawo ka ce arne kai ma dawo ba haka ka saba musu A kasa saba a tun da dai dan kuskure ne ba komai a ci gaba da bin shi Allah ya wayan mai da kai ran da kai ma kai kuskure sai a gyara maka ba za a ce ba za a bi ka ba ba komai ne ake cewa ba abin sallah ba abin in ka saba mutane da haka kana nan kai ma wata ran da ka zo kai dan wani kuskure sai su fusgo ka sai dawo ba za a bi ka ba fa salatuhu babilatun kai ma koma gefe guda mun gane wannan da kyau ko to haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam in suka zo sallar tarawihi saboda kullum suna sauke ayoyi ɗari biyu ne haka imamu malik ya rawaito cikin muwaffa aya ɗari biyu kullum suke saukewa a tarawihi in suka gaji da tsayawa sai su daddogara a jikin ainihin sandunansu ka zo da ɗan kwajirinka in ka ji sai tsayawa tare da cewa sallar nafila ce ya halatta ka zauna amma sai su ɗan daddogara da jikin kwajirinsu haka Allah ya ƙara waɗannan sahabbai yarda Minal السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تحت تجري تحتها الأنهار والسابقون الأولون أقوام كم الله يتي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة waɗannan sahabban ne yanzu aka zo ana zagin su fa jama'a suka yi shiru waɗannan sahabban ƙur'ani duk musulmi ai sun yarda ƙur'ani babu kuskure a ciki ko duk abin da ke cikin ƙur'ani gaskiya ne to qur'ani ya tsarkake duk waɗannan sahabban baki ɗaya Allah ya yarda da su ya ma ce su ƴan aljanna ne ma kwata kwata waɗannan sahabban aka zo ana zagi aka yi shiru ba komai sai a ce ai gwagwarmaya ce wai gwagwarmaya yanzu gwagwarmaya a zagi sayyidina abubakar da umar a zagi shayyida shiyukhil gwagwarmaya da abubakar da umar ba su ne shugabannin gwagwarmayar manzon Allah ba ma saboda Allah amma a zo a zage su jama'a sai ku yi shiru to yanzu dai asiri ya tonu an cire tambarin shi'a na iran da ke kofar doka na Zariya an sanya abubakar da umar idan ka goge mai saka ta fito sarari ba shi kenan ba kana gogewa da jahilai da malamai kowa sun san kai dan shi'a ne yana nan yanzu abubakar da umar <laughs> tambarin iran ne da sai aka ce za a je a goge sai muka ce a in aka je gogewa za a zuga jahilai a ce la ilaha illallah muka tafi gogewa tunda an rubuta la ilaha illallah an yi masallacin kudus ga tambarin iran can a sama mafi yawancin jahilai ba san tambarin iran ba ne da shi ake cin kuɗi sai a zuwa ɗauka a bidiyo sai a ce duk baki ɗaya zare yan a ne sai a ce ga court of am ma na iran a sama duk inda ga court of am aka ga irin wannan tambari yaya kamar najeriya ba doki ba ne da menene da tsuntsu haka a mikiya shine court of arm na Najeriya ko to na Iran suka je suka sa a can sama amma mafi yawancin mutane ba su sani ba to duk abin da mutane mafi yawanci ba za su fahimta ba haka zo aka sai sai yan shi'an da sai su ce wa jahilan gari ba ma san kudus ba ma san la ilaha illallah ba haka yan tijaniya suke mana ba sai aka ce a bari in Allah ya kawo wata munasaba sai a yi cikin lumana sai aka je aka share court of arms sai aka sa Abubakar sai aka sa Umar ka je ka ga ka je ka share mun san kai mayan imani ne mayun imani kenan <coughs> masu cinyewa har la ilaha illallah kenan to Allah ya kiyaye saboda haka kun ji dai ku je kofar doka za ku ga an sa Abubakar Umar to yanzu duk musulmi ne kuma wallahi di yaudara ce yan shi'a a garin nan yan ƙalilan ne jiddan yan kaɗan ne wallahi ba su kai sun kawo ba to amma me yake faruwa saboda jagoran gwagwarmaya shi'a yana garin su yake ganin cewa nan garin ne garin shi'a mun gane wannan sa'annan duk sanda zai yi gayya sai ya gayyato duk mutane sun zo duk su cika titunan gari ta ɗauka a bidiyo shi kenan, su waɗannan masu jajayen huluna yan dakon tumatiri an mayar da su su ne jali su ne fa ake sa a bidiyo sai ya je ce duk gashi mutanen zaria suna zanga-zanga su yan shi'a ne sai ta danno kuɗi shikenan yana shan zanjabila yana sake mota su kuma ana barin su da hula ashabun nari jahula ka rinka yawo da jahula eh, har na zan an game jahula na an ga dan iska su ce waɗannan musulmin ba musulmin kirki ba ne su ba sa karatu su sai dai jahula su ba sa wa'azi sai dai wasa malam a zo a yi wa malam waka a wasa malam shikenan sai a ce an yau an yi jihadi an yi jihadi wai mutum ya je wai kewaye titunan nan kawai wai jihadi ne Allah wadaran waɗanda aka haifa ba su san jihadi ba yanzu dan Allah ka gaya wa shehu dan hodiyo zanga zanga jihadi ce ko ka gaya wa Abdullahi Gwandu fara da suka kawai wai sai ka zo ka ce wai da jattuta da jattu da da jahula shikenan sai a dawo ana wa mata ƙarya ai yau mun yi jihadi yau an yi bara'a imamul bara'at ya fito yayi jawabi a'a a fito a yi jihadin mana ko babu arnin da za a yi jihadin da su ne kuma dan Allah an taɓa zuwa jihadi a masallaci jihadi kuma ya goma musulmi an zo ana jihadi da su kuma duk ba su sani ba duk abin da kuka ga su ne ku rinka daukan abin da sauki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ka ki ka sama sama ba mamaki wata ran ya zama masoyinka wallahi tallahi waɗannan dinnan da suka yi mishi bara'a dinnan wallahi a 1982 in ka ga yadda muka rinka takaddama da su a nan basawa muna ce musu akwai shi a cikin tafiya nan suna cewa a'a ba ku fahimta bane ɗaya daga cikin su wanda fi kowa jayayya ran nan shine zo yana bayani akan cewa Khomeini mushan Iran kafiri zindiki fasiki nace jan. wani aikin sai Allah in ba Allah muqallibul qulubi ba wa zai iya wannan abu a jiya in kace Khomeini ya kuskure za su iya maka duka su kashe ka yau kuma gashi su da kansa sun ce mushan Iran mushe to haka gaskiya take shi yasa muke cewa yan tijjaniya ku yi haƙuri zuwa lokaci kaɗan gaskiya sai ta bayyana mun gane wannan lokacin duk da muke bayani akan shi'a da sauransu ya kai ta cewa mune musu sharri mune musu sharri mune musu da littafin su zan zo nan nuna sai ce duk sharri ne duk ƙarya ne sai gashi yanzu da kansu gara ta ci gida sun ɓare isu isu kuma mai tasu ta fito ƙarara kai har shehun tijjaniya na ya ɓara har akwai wani shi ma cikin yan ɗariƙa irin yan dagajin masu wa'azin neman kuɗi din nan bana ya zo tafsiri ya taɓo su suka je suka ce wallahi ba dan iyayenmu da muke gani a wurin dukan tsaya za mu yi maka dukan tsaya za su yi mishi sai shi kenan dala ta ci gida dama haka suka yi sai suka ja waɗannan yara a jika wai suna ganin za su iya ai Allah kaɗai zai iya maganin ɗan izala in yi nufin ya magani wasu suna ga waɗannan yaran za su yi musu maganin su suka zo sun buwaye su yanzu su bi su nan su wartake su su kuma su ɗibo 'yan tauri su sare su kawai ka je wani kujan ƙato ya haɗe ya laya zai buga maka ƙarshe <laughs> malam O oh! wai kai ka yi shahada ce wani ɗan uwa a gwargwaji ya yi shahada sai Allah kawai ƙato ya ci dankali ya zo malam yana mashari ba <laughs> kawai ɗan tauri ya zage wuƙa ya daɓa maka wai kai kayi shahada dan tauri mushriki kai mushriki al mushriku alal mushriki eh al qatil wal maqtul fin nari shine ai wallahi kana bin su haya haya da jahulaka kaga wani dan tauri zai daba maka wuka cire ta kaje farka ce kai ni ba dan uwa bane a ya daba maka eh, yanzu ba gashi shi malam Husaini Bauchi sun bar shi da hannu ɗaya ba hannu ɗaya duk akan wannan hannun shi ɗaya ne yanzu hannun shi sai an buɗe mai littafi ranar da suka zo an bar shi da hannu ɗaya to kuma gashi yanzu ya zo gashi kuma shi ne yake cewa kuma yin mushin Iran kafiri ne kuma wannan ya nuna su dan Allah suke dama su dama kullum muna gaya mutane su waɗannan da suka yi mishi ware. dama can ba 'yan shi'a ne su su akan sunna aka ja su akan cewa za a yi jihadi kuma aka ce za a yi jihadi waye ba zai taho ba yanzu aka ce za a yi jihadin gwamnatin nan da ta hana aikin hajji ba zai taho ba to amma da aka taho aka taho sai aka zo sai aka nuna shi'a ne sai suka ce a'a mu ba shi'a zamu ba sai suka janye dama su ba shi'a suka yi ba ce sa duk sanda kake tafiya akan kuskure in dai tsakaninka da Allah kake Allah ba zai ci amanar ka ba ma kana Allah liyazara almu'minina ala ma antum alaihi hatta yumayyiza al-khabitha min at-tayyib sai Allah ya wari Allah ya shiryar da mu saboda haka sai a rinka yin abubuwa ana lura aljam'u bainal qiyami wal qu'ud yace hukuncin hada tsaiwa da kuma zama a cikin sallah ma'ana kamar sallah wadda take ta nafila zaka iya ainihin fara ta a tsaye ka karasa ta a zaune ko ka fara ta a zaune ka karasa ta a tsaye wa yajuzu an yusalliya salatan laili qa'iman aw qa'idan biduni udhrin biduni ya halatta mai sallah yayi sallar dare a tsaye ko kuma yayi ta ainihin a zaune ba tare da ainihin uzuri ba lafiyar kalau sai ka zauna amma fa ladan ka rabi ne ka samu wa an yajma'a bainahuma kuma ya halatta ya hada zama din da tsaiwa ko tsaiwan da zama fa yusalli wa yaqra'u jalisan ya fara sallah yayi karatu yana zaune wa qubayla ruku yana dabda ruku'u yaqumu fa yaqra'u ma baqiya alaihi min al-ayati qa'iman yana dabda ruku'u sai ya tashi ya karanta ayoyin da suka rage a tsaye thumma yarka'u wa yasjudu sannan ya ruku'u da sujuda ثم يصنع مثل ذلك في ايه هكا ركعه ركعة يا هل تأني هكا من غانا wannan duk waɗannan abubuwan ana karanta ne in ka ji goban ka ga wani yayi haka shikenan ba sai ka yi faɗa ba ka ji ai da abin yake kai kuma duk sanda zaka yi zama kana da hujja a hannu kar kawai ka ga malam yayi kai ma sai ka yi mun gane wannan wa idza salla qa'idan jalasa mutarabbi'an idan mutum ya zo zai salla a zaune ko saboda rashin lafiya ko saboda nafila ce ai an ce ya halatta ko don zai zaman sai zaman harɗe ana cewa zaman dan kuntuku ko kuma zaman sarki an dai san zaman harɗe ko to sai mutum ya irin wannan zaman shine ainihin tarabbu au ayi jilfatin ko kuma kowane irin zama ukhra yastarihu biha ko kuma kowane irin zama wanda zai ya samu saukin yin shi amma an so samu ne zaman harɗe in zai sallar zaune zaman harɗe din nan shine alamar kana zaune ai kana tsaye sai ka rungume hannunka a kirji kana kana zaman harɗeɗe in ka zo ruku'u sai ka dafa sai ka ainihin yi ruku'un ka ƙasa ƙasa haka in ka zo ka ɗago sami Allahu liman hamida sa'annan in ka zo za ka yi sujuda tunda da lafiyar kalau ba abin da zai hana ka sujuda sai ka warware daga wannan zaman sai kai sujuda ka sosai in ka ɗago sai kai zama irin wanda ake in an zo tahiya sai ka kai zama na tahiya irin wanda ka saba in ka gama za ka miƙe sai ka ainihin koma zaman harɗeɗe shine ma'anar yadda za ka yi Allah ya shiryar da mu as-salatu Ali sallah da takalmi wa yajuzu lahu an yaqifa hasiyan ya halatta ya tsaya kafa shi ba takalmi kama ya juzu lahu an yusalliya munta'ilan kama yadda kuma ya halatta yayi yi sallah da takalmi a kafa shi wal afdalu abin da yafi falala an yusalliya taratan haka ba wani lokacin yayi yi sallah babu takalmi wa taratan haka ba wani lokaci kuma ya yi da takalmi shine abin da yafi falala hasra ah, hasbama ta lahu gwargwadon da yadda ya sauƙaƙa gare shi Bala ya takallafu lubusuhuma li salati wala khalquhuma bai halatta ya kallafa wa kanshi in zai fara sallah sai sa takalmi musamman ba ko kuma in zai fara sallah sai kwabe takalmi ma'ana gwargwado yadda hali ya same shi in ya sallah akan haka yayi bal in kana hafiyan sallah hafiyan in yana in yana tsaye zai sallar shi babu takalmi sai ya ci gaba da sallar shi haka hafiyan ga can shine jam'in shi da yazo hufatan uratan hufatu an gane ku to hafi shine guda daya in kana hafiyan salla hafiyan in ba takalmi a kafa shi sai salla ba takalmi wa in kana munta'ilan in kuma da takalmi a kafa shi salla munta'ilan sai salla da takalmi din illa li amrin aridin sai dai in wani abu ya bujuro mishi mun gane wannan ko wa idza naza'ahuma amma in ya kwabe takalman shi ba zai yi salla da su ba fala ya ba'ahuma an yaminihi kai ya ajiye su dama da shi wa inna ma an yasarihi sai ya ajiye su hagu da shi idza lam yakun an yasarihi ahadun yusalli in babu wani a hagu da shi yana sallah idan akwai wani a hagu da kai zai yi sallah to shikenan ba za ka aje a dama ba ba za ka aje a hagu ba wa illa wa ba'ahu ma baina rijlaihi a wannan halin sai mutum ya aje su a tsakankanin kafafuwan shi an yi maganin barayin takalma ko ba ai yi ba to ashe manzo Allah yana da maganin barayin takalma ko bai da su duk wanda ya saba manzo Allah sai an tantana mishi kuɗa shi wa Bala amrihi abinda asalan sunna ta tabbatar kenan takalminka dama ka tabbatar tsab yake ba za ka samu damar yin sallah da shi ba sai ka aje shi a ka. mun fahimci wannan da kyau ko to amma ka aje a waje shi kenan yasa sai a zo sai a kwashe wa mai karatu takalmi a kwashe wa liman takalmi a kwashe wa kowa takalmi suna nan za su zo su rikide cikin mutane suna fatar takalma Allah ya kiyaye yace bi zalika sahal al-amru an nabi sallallahu alaihi wasallam haka umarni zo ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi mun gane wannan ko sallah da takalmi sunna ne duk wanda ya inkari akan sallah da takalmi ya bata babu malamin da ya taba inkarin sallah da takalmi inna ma abin da baka ce yanzu an shimfiɗe masallatai da darduma da tabarmi masu tsada shi yasa tunda muka zo karanta asalin wannan littafi me muka gaya mutane muka ce kada wanda ya shigo masallaci da takalmi a kafa shi irin waɗannan masallatai amma sallah ta kama a waje sai mutum ya tsalla shi da takalmin shi akwai kuma wanda zai ce ka taka mai da duma ko ba an zauna lafiya ba jama'a to yanzu wannan da muka yi kenan mun yi laifi ko mun fahimci wannan da kyau wai kullum ana nufin menene za a yi al'umman musulunci su zauna lafiya amma kullum sharri ake nufin mu da shi abin da muka wa mutane shawara kenan in shi ma shawara muka basu. kuma da muka bada wannan shawara muka kafa hujja da littafin as-sunan wal mubtadi'at na Sheikh Abdulsalam Khadir yace yanzu an waye gari da tabarmi da darduma a masallatai yace dan haka kai dan uwa musulmi muna baka shawara kar ka shigo wa musulmi masallacin su shimfiɗaɗɗe da tabarmi da kaza da ainihin takalmi amma yace in sallah ta kama mu a waje ma iya yin sallar mu da takalmi yace duk wanda ya hana mu sai mu ɗauki dunduniyar takalmin mu kwaɗa mishi a makwarkwaɗan shi haka ya faɗi ai abin da ya faɗi muke kawo muku ko inda ma ana kawo da Hausa in ka je ka ɗauki wannan littafi a sunan wal da za ka samu bayani akan haka saboda haka duk wanda yake salafi tare da mu to shawarar da muke bashi kenan kai ya shiga wani masallaci da takalmi sai ya ajiye takalman shi a tsakanin kafafuwan shi in kuma an amintu daga barayi ya aje a waje ko kuma an yi kanta a cikin masallaci ya aje amma in sallah ta kama a waje shikenan sai kai to amma sallar gawa fa sallar gawa a waje za a yi ta sallar gawa da za a yi ta a waje sallar dama masallatan ma da suke da yashi da annabi ya ce za a shiga a share ɗin saboda sujuda da ruku'u amma kamar sallar gawa wadda a tsaye ake yin ta kawai ko kashi ne a kasan takalmin ka zaka iya yin sallar gawa da shi ba sai ka share ba kuma bidi'a ne ka kwabe takalman naka sai kuma ka hau kansu ka ki cin biri kenan ka ci kare mun gane wannan da kyau ko a'a sai ka bar takalman ka ai mai muktasar da ya kawo bayani akan sallah da takalmi ma salawatul khamsi yace kai ko takalmin ka karkashin shi da najasa zaka iya sallah da shi yace sai ka ci gaba da sallar da shi kana cikin sallar in ka zo zaka yi eh, sujuda yace sai ka zare sai ka dora kafafuwanka akai sai kai sallar saboda in kai sallar da shi da najasa haka to ka ɗau najasa a jikinka kenan sallar ka ta baci amma idan haka siddan ne sallah a tsayafa shike na wannan sai ka ci gaba ba sai ka kankara abin da ke ƙasa ba amma an a ce masallaci yana cike da yashi ne ko ƙasa za ka yi sallah a haka in ka zo sai annabi ya ce sai ka kankare ka share ka share haka shikenan sai ka yi sallah da shi yana tare da kai ko mun fahimci wannan bayanin ina nan a cikin muktasar ku rinka kwantar da hankalin ku. abubuwan da aka ɓoye ne aka zo aka fito da su su ne kawai babu wani sabon abu mun gane wannan mala ya haya wannan mai gidan nan Allah ya ji kanshi nan muka zauna da shi yana bani labari lokacin da matsalar ta taso to yaya gashi gashi sallah ga kalmi nace ai gashi sunna ta tabbatar yace to ai alhamdulillah nace mishi ga kuma bayanan da mai muktasar ya kawo da ne mishi waɗannan bayanan sai ce kaga ni kaga ilimi yace a garin su ina jin bici yace in ban manta ba bici dai ko dan batta ya faɗi wani gari yace suna yace akwai wani dattijan malami a lokacin nan yace in yazo yana sallah sai ya rinka sallar shi da takalmi in yazo zai su juda sai ya zare kafar sai ya haye kan takalman sai ya sallah to sai aka ce wannan mahaukaci ne sai a ce a shahid akan haukan nashi ka zura mai ido ka gani yana cikin yin zai sujuda sai a zari ya ce ka gani ka gani, ka gani mahaukaci gani mahaukaci ya ce ashe ilimi ne yake aiki da shi yana cikin muktasar na ce mishi ai magana tana cikin muktasar yace wallahi yadda ka faɗi din haka yake yace to lokacin sai aka yi ta shi a gare haka al'amarin yake akwai manyan malamai waɗanda sun san shari'o'in a da zargi suke tsoro irin wannan wanda kuke yi to mun dai muka zama yan kundin balan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi zargi ku yi suka ku yi waka ku yi tafi ku yi rubutu duk abin da za ku yi au me za ku yi ba abin da zai yi tasiri akan wallahi illa ma sha Allahu rabbuna Allah ya shiryar da mu kuma zargi zai hana a karantar da mutane shari'a ba zai hana ba <coughs> to kaji annabi ya ce kaka sa takalman dama da kai in zaka cire ko kaka sa hagu da kai inda wani a tare da kai ko sai ka sa a tsakiyar ka ko qultu sai malam Nasiru, din albani sai yace wa fihi ima'un latifun ila annahu la yaba'uhuma la yaba'uhuma annahu wannan nuni ne daga annabi cewa bai halarta a sa takalmi a gaba ba kenan wa hadha adabun yace wannan ladabin akhalla bihi jamahirul musallin yace mafi yawanci masu ainihin sallah ba sa kula da shi fanarahum yusalluna ila ni alihim sai muga sun tasa takalman su a gaba suna sallah da su ba kyau tunda annabi ya ce ka sa dama ko a kada ka sa dama sai dai ka sa hagu in ba kowa inda wani hagu ya ce ka sa a tsakiyarka da bai ce a sa a gaba ba fa ya nuna bai halatta ba nan ko mun fahimci wannan saboda haka tun daga shi ya faɗi inda ya halatta a sa da inda bai halatta a sa ba can ya shuru can ya nuna kenan bai halatta a sa ba dan haka ba daidai bane a tasa takalmi a gaba ko sutura ka sa sutura da takalminka as-salatu 'ala minbari sallah akan minbari ma'ana ga limami ga mimbari sai ya eh, malam ya ce wata juzu salatul imami ala makanin murtafa'in kal mimbari li ta'limin nasa ya halatta liman yayi sallah a wuri mai tudu kamar kan mimbari dan ya karantar da mutane sai ce jama'a ku ka hange yadda nake sallah ya hau tudu haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sallah akan mimbari sai ce inna ma sana'atu hadha nayi wannan ne lita'allamu salati dan ku koyi ta, a wata riwaya yace li ta'allamu salatahu dan ku koyi sallar shi bari din yadda ake yi me zai hana limamai yanzu ba za su yi ba ba a soke ba yana nan har kiyama ta tashi sai liman sai ya hau kan minbari matakala ta farko in ya hau sai ya kabbara ya karanta fatiha ya karanta sura yana kan yana kan minbari ya ruku'u ya dago in ya dago abin da ya rage shine sujuda sai ya dawo da baya da baya sai sujuda a daidai gindin minbarin sai ya dago yayi sunna shi ma wannan kuma shine hujjar malamai na fiqh kamar mai ishmawi da suka ce ya halatta dan ya zama yana tudu yana sama da da mamu da kadan din nan suka ce bishibirin au shibraini ai ya faɗi haka ko mai ishmawi to wannan shine hujjar shi ka karanta cikin sahih bukhari ka tsarin bayani yaqumu alaihi yukabbiru ya miƙe akan wannan mimbari ya kabbara wa ya ƙara'u ya yi ƙira'a wa ya ya kuma yi ruku'u wa huwa alaihi yana nan akan mimbari ɗin thumma yanzilu alqahqara sannan ya sako da baya da baya hatta ya ta min as-sujudi alal al-ard fi asl al yadda zai samu damar yin sujuda a gindin minbari din akan ƙasa thumma udu ilaihi sannan in ya gama wannan sujuda sai kuma ya koma ga minbari din fa yasna fi ar-rak'ati al-ukhra kama sana'a fil ula a raka'a da ke biye da wannan yayi kamar yadda ya a ta farko ya halatta an karanta gashi ko to duk ran da muka zo muka ka kuce an ka sabon addini ka san ko ba za ka bi sallah ba mu ba mu damu da kai ba kan <laughs> gane wannan dan da an zo za a abu shikenan sai ga wannan ya dan janye haka au to sai ne kuma alaikum salam wa rahmatullah eh ai na farko zai hau matakala farko zai hau matakala farko zai hau mimbari dama sunna wajen mimbari shine a step uku matakala uku to matakalar ta farko zai hau yana tsaye a leko a ce a a a limaminsa a sama ya ce eh koyi muke da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi kenan ba dai to ku jama'a dan Allah ma in ba da raunin imanin mutane ba wani dan iska yana koyi da Khomeini yana alfahari kai kana koyi da manzon Allah kana koyewa baka san a ganka jama'a dan me muke jin tsoro ka fito mana duk inda aka ce ku ne kaza ka ce mu ne ko an fahimta Allah ya shiryar da mu wujubu salati ila sutratin waddunu minha ce bayani akan wajabcin ayi sallah da sutura a gaba kuma a kusanci sutura din ma'ana ka ayi nesa da ita wayajibu an yi salliya ila sutratin yana wajaba mutum ya sallah da sutura a gaban shi dole in dai ka yi sallah ba dirka a wurin ba bishiya ba wani abu dole ne ka sa sutura a gabanka la farqa fi zalika bainal masjidi wa ghairihi babu bambanci ko a cikin masallaci ko a ɗakin ka ko a ɗakin matarka ko a filin tsakar gida ko a ina ne in dai kai ba ainihin liman bane dole ne sai ka sa sutura wala baina kabiratin wa saghira kuma babu bambanci tsakanin sutura babba ko karama ko babba ko karama duk wanda ka in dai kai ba mamu bane ko mamu shi ba zai sa ainihin sutura ba liman shi ne zai sanya sutura bi umumi qaulihi sallallahu alaihi wa wa sallama saboda magana annabi sallallahu alaihi wa wa sallama da yace la salli illa ila suturatin kada ka sake kai sallah sai da sutura a gabanka mun gane wannan ko wala tad'u ahadan yamurru bayna yadayka in kuma ka sanya sutura kar ka bar wani ya gilma ta gabanka tsakaninka da sutura ɗin fa in in ka hana shi ya yaki faltuqatilhu kai faɗa da shi ka yaƙe shi fa inna ma'ahul qarin don a tare da shi akwai wani mugun aboki ya ani shaytan wato dan annabi yake nufi ma'ana ka zo kana sallah sai zo zai wuce sai ka ainihin sa mai hannu kai mai ishara haka cikin lumana ba daga zuwa ka mauje shi ba fa zaman lafiya ake so a musulunci sai ka mika hannunka haka sai ya gane sai ya kauce sai ya bi ta bayan sutura ko kuma ya bi ta bayan ka to amma da kai mai wannan ishara sai yaki haka aka ce sai ka sake hana shi in yaki to nan sai ka tsaya ka yaƙe shi shine al-imamu abu muhammad ibn hazmin az-zahiri yace in ka hana shi yaƙi yace sai ka dubi makasar shi ka doke ma'ana ka samu karan hancin shi kai mai wani kulli tukuna yake nan zai koma a ci gaba da sallah yace yace zahaba damuhu hadaran yace kuma jinin shi ya tafa iska babu kisasi babu diya sai ya gudu mawa samu likafani kawai shi nan. haka ibnu hazmin ya faɗi Allah ya ji kan maza <laughs> wayajibu an yadnuwa minha wajibi ne kuma mutum ya kusanci ita sutura din bi amrin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi zalika saboda annabi ya umarni da yin haka wa kana baina mawdi'i sujudihi wal jidari alladhi yusalli ilayhi nahwa mamarrishatin shatin tsakanin inda annabi yake sujuda da inda ainihin abin nan bango yake gwargwadon yadda akuya za ta iya wucewa ma'ana tsakan bango ya tasa a gaba yana sallah to ba wai tsakanin inda yake tsaye ba a'a in ya aje goshin shi inda zai sujuda to akwai tazara tsakanin inda goshin shi yake afkawa da kuma bangon gargado yadda yake tinkiya ko akuya za ta iya zuwa ta gilma ko mun fahimta ba wai ana nufin tsakanin inda yake tsaiwa da inda eh, bangon yake ya zama tsakanin ya zama ba damar sujuda kenan sai ya dawo baya ko an fahimta amma tsakanin da yake aje goshin shi da inda ainihin bangon yake gwargwadon yadda tinkiya ko akuya za ta iya wucewa wa kana faman fa'ala zalika nasiruddin al-albani yace duk wanda ya aikata haka faqad ata bid-dunuwil wajibi to yayi ainihin kusantowar da take wajibi akan shi yayi abin da ake so a ƙasa sai yace qultu ni ko sai nace wa minhu na'lamu anna ma yaf'aluhu an-nasu fi kulli al-masajid allati ra'aytuha fi suriya wa ghayriha من الصلاة وسط المسجد بعيدا عن الجدار أو السارية ما هو إلا غفلة عن أمره صلى الله عليه وآله وسلم وفعله yace daga nan ne za mu sani cewa abin da mutane suke yi a dukkanin masallatan da na gani a ƙasar suriya a ƙasar da yake kenan an gane ko da kuma wasu ƙasashe da suke yin sallah a tsakiyar masallaci ba kusa da bango ba ba kuma kusa da wata dirka ba ya ce wannan ba wani abu bane ya ja musu haka sai dan sun gafala daga umarni da kuma aiki na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun gane wannan ma'ana kuskure ne ka zo kawai tsakiyar masallaci ka kabbarta sallah abin da yake daidai sai ka samu daidai wata dirka sai ka tasa ta a gaba ko kuma sai ka taho wurin bango ko an fahimci wannan dama abin da sunna ta nuna an aka taho masallaci in ka zo masallaci ba daidai bane ka tsaya can sahun karshe a'a sai ka zo ka kafa na farko din nan daga dama wannan yazo wannan yazo duk wanda yazo sai a rinka cikewa haka haka haka haka ake yi amma sai mutum ya tsaya inda wai ma dan an dan yi gyara masallatan yan dariƙan gargajiya da aka saba yaya duk inda kaga dama sai kai full stop nan kawai ka tafi sai ka tsaya gefe guda sai ka ga masallaci bai shiga ba ga wasu sun kafa sahu wani dattijo ya zo ya ga waɗannan duk samari ne sai ya koma gefe guda ya zai haɗa kafaɗa da waɗannan mun gane ko kuma duk inda inda ba haɗa sahu ba babu sallah ana cewa a daidaita sahu a haɗa kafaɗa wai hausa ake amma mutum bai gane abin da ake nufi ba sai da wata dattijuwa ta taɓa zuwa gida wai tana ji ana cewa wai a daidaita sahu a haɗa kafaɗa wai me ake nufi wai me a daidaita sahu a haɗa kafaɗa na ce sahu ba kafa ba kenan ta ce eh kafaɗa kuma ba jikin mutum kenan ba ta ce eh. na ce ana nufin an zo wannan ya haɗu da wannan wannan ya haɗu da wannan ka gani amma zai ga al'amarin Allah ya kiyaye wannan ya zo wani yana haɗa sahu da Eh, manya wai sai wani dattijo ya je kai ƙara wani wurin uwar shi wane ne min rashin kunya ni ba an shi bane yaya zai rinka hada sahu da ni manya ɗiban fari